بسم الله الرحمن الرحیم القاعده الرابعه نسخ الحكم قاعده چهارم نسخ حکم هست النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدلیل شرعی متأخر میگه نسخ برداشتن حکم شرعی با دلیل شرعی که بعد از اون اومده است برداشتن حکم شرعی با دلیل شرعی متأخری و نسخ واقع فی الشرائع الالهیتی نسخ در شریعت های الهی واقع شده است فإن شريعتنا نسخت الأحكام الفرعية التي كانت مقررة في الشرائع السابقة شريعة ما منسوخ كرده است احکامات فرعی را که مقرر بودن در ادیان قبلی <clears throat> و هو واقع ایضا فی نطاق شریعتنا ولكن, ولكن لا يقع النسخ إلا في, حي في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسخ بعد وفاته لأن النسخ لا يعرف إلا بالوحي والوحي في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته فلا نسخ لشيء من الأحكام إذ لا وحي ولا شرع إذ لا وحي ولا شرع ينزل من الله تعالى میگه و نسخ واقع میشه همچنین واقع شده است یا واقع, یا واقع شده است همچنین در چارچوب شریعت خود ما ولیکن نسخ فقط در حالت زندگانی پیامبر صلی الله علیه وسلم واقع شده است و نسخی بعد از وفات ایشون وجود ندارد زیرا که نسخ شناخته نمی شود مگر با وحی و وحی فقط در حالت وحی در حالت زندگانی پیامبر صلی الله علیه وسلم وجود داشته است اما بعد از وفات ایشون نسخ برای چیزی از احکام وجود ندارد زیرا بعد از پیانبر وحی و شرعی از جانب الله تعالی نازل نمی شود <coughs> والحکمت من النسخ مراعات تبدل تبدل وجه المصلحة التي يناط بها الحكم الشرعي حکمت از منسوخ بودن از نسخ چه هست؟ مراعات کردن تبدیل شدن شکل مصلحتی که حکم شرعی معلق به آن است میگه از اونجایی که مصلحت شرعی تغییر کرده حالا اون اون حکم هم شکل مصلحت تغییر کرده اون حکم هم چیکار کرده؟ بله فقد فقد يشرع الحكم يا يشرع الحكم لتحقيق مصلحة معينة ولأسباب وقتية ثم يتبدل وجه المصلحة وتزول تلك الأسباب لأن المصلحة تختلف باختلاف الأوقات فتقتزي الحكمة تغيير الحكم السابق ويكون من الأصلح للناس المكلفين إنهاء الحكم القديم وإيجاد حكم آخر جديد يراد به الدوام والاستمرار دقت داشته باشید <coughs> میگه گاهی مشروع میشه یا مشروع میشود حکم به خاطر محقق شدن مسلحتی معین و به خاطر اسبابی وقتی اسبابی که در یک وقت بودند سپس تب... تبدیل می شود اون شکل مسلحت و از بین می رود اون اسباب اسباب وقتی زیرا مسلحت به اختلاف اوقات فرق می کند پس حکمت اقتضا می کند تغییر حکم قبلی را و اصلح برای مردم مکلف همین هست که حکم قدیم پایان بیابد و حکم دیگر جدیدی ایجاد شود <clears throat> که مراد از آن همیشگی و دوام باشد و هذا متفق مع عدالة التشريع التي تقتضي التدرج این اتفاق دارد با عدالت قانونگذاری که اقتضای تدرج رو میکند تدریجی را و نقل الناس من وضع لوضع آخر افضل و احکم و اولا و اقتضا میکند نقل کردن مردم را از وضعی به وضع دیگر که اون وضع دیگر افضلتر احکمتر و اولاتر است <clears throat> و به تغییر الحکم و نسخه اختبار المكلفين وچه بس بسا گاهی منظور از تغییر حکم و از نسخ حکم آزمایش مکلفین است و تغییر المصلحه و تغییر مصلحت پس گاهی آزمایش مکلفین و گاهی هم تغییر مصلحت بخاطر اینکه مصلحت تغییر کرده حکم تغییر کرده منسوخ شده میخوای برید خلاصه خوشحال شدیم <clears throat> و تغییر, مسل... تغییر المصلحه و تغییر مصلحت هم سبب میشه که حکم تغییر کنه مثل نهی النبی صلی الله علیه و ان ادخار لحوم الاضاحی بسبب ورود قوافل من القوافل من الأعراب على المدينة في أيام عيد الاضحى مانند نه کردن پیامبر صلی الله علیه وسلم از ذخیره کردن گوشت های قربانی که دو سه روزی مونده که خودمون به حساب برسیم انشاءالله مانند نه کردن پیامبر صلی الله علیه وسلم از ذخیره کردن گوشت های قربانی به سبب آمدن گروههایی از مردم از بادیه نشینان بر مدینه در روزهای عید قربان به سبب این که مردمی بادیه نشین می اومدن در مدینه پیامبر گفت ذخیره نکنید بدید اینا بخورند بدید اینا بخورند فلما رحلوا زال سبب نه اما وقتی که دیگه رفتند نیومدند دیگه اون سببی که به خاطر اون سبب پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کرده بود الان دیگه از بین رفت الان دیگه فاباح النبی صلی الله علیه و للمسلمین الادخار پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ادخار رو برای مسلمانان چیکار کرد ولی سوال اصلی این میمونه در عبادات که نه ولی در قسمت معاملات در قسمت برخوردها در قسمت عادات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه سلم میبینی یه جایی نه میکرد به خاطر علتی به خاطر چی؟ علتی داریم اتفاقا مثلا پیغمبر گفت تو این چیز ضرره صحابی میگفتن ای رسول خدا فلان قوم این کارو کردن ضرر نداشته گفت پس مشکلی نیست بر اساس این یک دروازه دیگه باز میشه تو قسمت معاملات و عادات ها تو قسمت عبادات محض نه علمایی که دنبال مقاصد اند رو این قسمت حقا و انصافا بهتر کار کردن و فتاوایی که در رابطه با معاملات اند در رابطه با عادات دادن خیلی امیقتر، دقیقتر و وسیتر بوده است از اون فتاوای ظاهری که طرف گفته آقا نسته دیگه ما کاری به علت و کاری به اون دیگه و کاری به اون دیگه نداریم اینو قبول بفرمایید اینو قبول بفرمایید و متاسفانه شما ببینید مثلا مذاهبی که ائمه اون مذاهب در قسمت گرایی احکام در قسمت مقاصد در قسمت پیدا کردن احکاماتی که در رابطه با معاملات و مسائل دیگه بود اون عمق داشتن امروز متاسفانه پیروانشون در یک تنگی عجیبی به سر میبرند و اگر شما هم بخوایی اگر شما هم بخوایی بر اساس او اصول وسیعی که ائمه همچون ابا حنیفه امام مالک و دیگر فقها بنیان اند حرکت کنی تبدی میشی تفسیق میشی و آخرش اصلا تو رو اهل مذاهب اتهامی دیگر میزنند و باور بفرمایید اونایی که هم اهل مذاهب نیستن اتهامی دیگر یعنی از هر دو طرف چی میشی؟ متهم میشی و این حالت سختی است تقریبا این روزها علمای مقاصدی که با روح تشریع با روح قانونگذاری روش کار میکنن سرمایه گذاری میکنن فتاواشون رو منسجم میکنن با اون اهداف کلی شریعت اینا در تنگنا قرار گرفتن و از تمام گروه ها متاسفانه مورد اتهام قرار میگیرن یعنی کاری ندارم ولی حالت خوبی نیست لذا من معتقدم این روابط گروه ها دیدگاه هاشون نسبت به همدیگه آشنا شدنشون با اصول اصول همدیگر خلاصه بریم بهتره که خودتو به کشتن ندی بگو <laughs> خب بس تا کجا رسید بودیم و اما التدرج في التشريع فله امثال اما تدرج در تشریع این هم مثال هایی داره كثيرة منها التدرج فله أمثال كثيرة منها التدرج في تحريم الخمر امثال زيادة داره الزوم لين امثال حرام بودن تدریجی شراب ففي آية ذكر الله تعالى أن الناس يستفيدون من ثمرات النخيل والأعناب در آية وبداس كالله تعالى ذكر متعال كي مردم استفاده میکنند از ثمره های نخل و انگور فیجعلون منها سکرن از اونها مسکر میگیرند و یتناولون منها فاکهة طیبة و رزقا حسنا على الطبیعتی و استفاده میکنن از آن میوه های خوب طیب پاک و روزی نیکو پسندیده ای رو ثم ذكر تعالى أن في الخمر والميسر منافع اقتصادية منافع اقتصادية للناس سپس ذكر می الله متعال كدر خمر إن اسم النهس ذكر ذکر الله متعال كدر شراب و قمار منافع اقتصادي برای مردم وجود داره و اثما کبیره و گناه تهیئتا و تمهیدا للتحریم اینو مقدمتا برای حرام کردن شراب ذکر میکنه لأن ما غلب ضرره على نفعه ينبغي عقلا و شرعا اجتنابه زیرا آنچه را که ضررش بر نفعش غالب بشه عقلا و شرعا شایسته است پرهیز از اون ثم نهى الله نهى الله المسلمين عن الاقتراب من الصلاة حال السكري سپس نه کرده است الله متعال مسلمانان را از نزدیک شدن به نماز در حالت مستی تمهیدا ثالثا للتحریم این هم مقدمه سومی برای این که بیاد شراب حرام بکنه لأن اوقات الصلاة متلاحقة فلا يأمن السكران اذا شرب في وقت ان يصحو في وقت صلاته صلاة لاحقة زیرا اوقات نماز پی در ام نمیماند شخص سکران زمانی که نوشیده باشد در وقتی از این چیز که به هوش بیاید در وقت نماز بعدی فمتنعو عن الشرب اثناء النهار در نتیجه دست میکشیدن از نوشیدن شراب هنگام روز و شریب الخمر فی الليل و می نوشیدند خمر در شب ثم جاء النص الصريح القطعي الدال على تحريم الخمر ووجوب <clears throat> اجتنابها في جميع العوقات سپس نص صریح قطعی و دلالتی اومد بر حرمت شراب و واجب بودن پرهیز از آن در تمام اوقات لانها رجس من عمل الشیطان زیرا که رجس هست پلید هست از کارای شیطانی است و تصد عن ذكر الله و عن الصلاة و باز میدارد از یاد الله و از نماز و كذلك كان تحريم الربا في مراحل أربعة في مراحل أربعين وكان النظام الإرثي مشروعا تدريجيا و همچنین تحرمت ربا در چهار مرحله انجام گرفت این مثالایی رو میزنه برای تدرج در بله همچنین تحریم ربا در چند مرحله انجام گرفت بله بله در چهار مرحله انجام گرفت و کان نظام الارثی مشروعا تدریجیا و نظام ارث هم تدریجا مشروع شد فنسخ اولا الارث به ابتدا ارث به تبنی منسوخ شد قبلا پسرخونده ها ارث می بردند ثم نسخ الارث به تحالف و المعاخات سپس منسوخ شد ارثی که با همپیمانی و برادری کردن ارث می بردند دو نفر می اومدن با هم دیگه برادر می شدند عهد برادری میبستن چیکار میکردن؟ بله این هم منسوخ شد ثم نزل نظام مفصل لأحکام الارث في صورت النساء سپس سیستم مفصلی برای احکام ارث در سوره نساء نازل شد الفرق بین النسخ و فرق بین نسخ و بین تخصیص كل من النسخ والتخصيص <clears throat> قصر للحكم على بعض مشتملاته هر یکی از نسخ و تخصیص قصری هستند کوتاه کوتاهی هستند بر حکم بر بعضی از مشتملاتش یعنی بعضی از اون مشتملات رو کوتاه میکنن شما موقعی که موقعی که یک نسی عامی خاص میشه یعنی بعضی از افراد از اون چی میشن خارج میشن کوتاه میشن چی میشن؟ پس هر یکی از نسخ و تخصیص قصری هستند برای حکم بر بعضی از مشتملات لیکن تخصیص الا توضیحش میده قصر للحکم على بعض الافراد در تخصیص قصر میشه حکم بر بعضی از افراد قبلا آن بود الان اومد برای بعضی از افراد و النسخ قصر له على بعض الازمان اما نسخ قصر حکم هست بر بعضی از زمانها یعنی در اون زمان این حکم انجام میگرفت اما دیگه الان انجام نمیگیرد پس پس هم نسخ و هم تخصیص قصر حکم هستند بر بعضی از مشتملات اما تخصیص قصر حکم هست بر بعضی از افراد افراد اون عام و نسخ قصری هست برای بعضی از ازمان متوجه شدید مسئله رو؟ بله جان والنصب قصر له نه دیگه مصدره قصره بله قصره که فعل دیگه باید مصدرش بگیم و یفترقان من وجه آخر این چیشون بود نه این اشتراکشون بود که یعنی در قصر حکم با هم همدیگه چی بودند مشکلی نیست در قصر حکم با هم مشترک بودن در قصر حکم حالا فرق هم دارن از جانب شکلی دیگر و افترقان من وجه آخر در این در زمان و افراد که فرق داشتند ولی در قصر حکم با هم دیگه چی داشتن؟ بله ويفترقان من وجه آخر هو أن التخصيص بيان أن ما يخرج من عموم الصيغة لم يرد المتكلم باللفظ الدلالة عليه أما النسخ فإنما يخرج المتكلم عن اللفظ ما قصد به الدلالة عليه بله میگه فرق دارند از شکلی دیگر از وجه دیگر و اون فرق این هست که تخصیص بیان میکند این چیزی را که انما یخرج من عموم سیغتی اون چیزی که از سیغه عمومی خارج میشه لم یورد المتکلم باللف الدلالت علیه اراده نکرده است متکلم به اون لفظ دلالت رو بر اون عمومش یعنی دلالتش بر این بوده است که همون افرادی که خاصشون میکنه همون افرادی که چشون میکنه خارجشون میکنه بله اما النسخ فانما يخرج المتكلم عن اللفظ ما قصد به الدلاله علیه اما در نسخ خارج میکند متکلم از لفظ اون چیزی رو که قصدش بوده است دلالت لفظ بر اون اون چیزی را که قصدش بوده است یعنی قصد متکلم بوده است دلالت لفظ رو بر اون حالا با عبارتی دیگه همین جمله رو توضیح میده دقت بفرمایید و به عبارت اخرى به عبارتی دیگر التخصیص بیان ان المخصص غیر مراد من الاصل دقت داشته باشید تخصیص بیان این چیز هست که مخصص خاص شده در اصل مراد نبوده است مخصص در اصل مراد نبوده است اما النسخ فهو انتهاء بعد ثبوت اما النسخ انتهایی است بعد ثبوت یعنی ابتدا ثبوت داشته است اما بعدا چه شده است منتهی شده ولی در, در تخصیص نه پس حالا اینجا دقت کنید هو ان التخصيص بیان، ان ما يخرج من عموم صیغه، لم يرد المتكلم باللفظ الدلاله عليه منزیش اینه که در اصل اون مخصص بله در قصد متکلم نبود است خاصه متکلم نبود است مخصص خاصه متکلم نبود است آنچرا که خارج میشه از بله <clears throat> اما نصف، فانما یخرج المتكلم عن اللفظ ما قصد به الدلاله عليه اما در نسخ متکلم خارج میکند از لفظ همون چیزی رو که در قصد متکلم بوده است دلالت بر آن یعنی متکلم حکمی رو قبلا داده است در قصدش بوده است الان میخواد خارجش بکنه الان میخواد انتهاش بده الان میخواد چیکارش کنه انتهاش بدیم ولی در تخصیص نه اصلا از ابتدا مراد متکلم نبوده است متوجه شدید ما موسی بریم جلوتر ثم ان التخصيص يكون بمقارن اللف او بمتراخ عنه النسخ لا يكون الا بمتراخ فرق دیگر این است که تخصیص با لفظی که مقارن با لفظ می باشد با اون چی که مقارنه با لفظ هست یا فاصله داره ازش سیغه عمومی خاص میشه با لفظی که مقارنه با اون لفظ قبلی است عمومی است یا باش فاصله دارد اما در نسخ نه و النسخ لا یکون الا بمتراخن اما در نسخ ناسخ با فاصله میاد با چی میاد؟ با فاصله میاد ولی اینجا جمله پیش میاد و اون این هست که این مخصص بود یا مخصص جان جان تخصیص مصدره نه منظور من اینه که نه منظور این مخصص مخصصه بله بله بله اونی که خاص میشه در اصل اصلا مراد نبوده است مانند دیگه که میگه هر کس کفر کند جز کسی که اجبار شده است جز کسی که میگه این در اصل اصلا مراد نبوده است ولی در بحث نسخ نه در بحث نسخ اون حکم قبلی مراد بوده ولی بعدا پایان داده شده بله این پس فرق متوجه شده میریم جلوتر نه انواع النسخ يجوز بالاتفاق نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها جائز است به اتفاق نسخ قرآن با قرآن و سنت متواتر با سنت متواتر و خبر الآحاد بمثله وخبر آحاد با خبر آحاد <clears throat> این اتفاقی بود و یجوز عند الجمهور نسخ المتواتر بالآحاد و جائز است در نزد جمهور اصولیون نسخ متواتر با آحاد و نفى الشافعی وقوعه اما امام شافعی وقوعش رو نفی کرده است و قال لا ينسخ القرآن بالسنه ولا السنه بالقرآن و گفته است در کتاب الرساله که منسوخ نمی شود قرآن با سنت و سنت با قرآن و مثال نسخ الآیتی به حدیث آحاد و مثال منسوخ شدن آیه با حدیث آیات آحاد تحریم کل میتتین حرام بودن هر مرداری به حدیث با حدیث هو الطهور ماؤه الحل میتته بله حالا مثال میزنه که آیه منسوخ شده با حدیث آیات و مثال نسخ آیتی به حدیث آهات و مثال برای منسوخ شدن آیه با حدیث آهات تحریم کل میتت به حدیث هو الطهور ماؤه الحل میتته حرام بودن هر مرداری در آیه اومده است که هر مرداری چی است حرام است اما منسوخ شده با این حدیث هو الطهور ماؤه الحل میتته دریا آبش پاک است مردارش حلال است پس اون مرداری که اونجا به شکل عمومی گفته بود تمام مردارها حرامن این حدیث اومد و اون قسمت دریا رو چکار کرد منسوخش کرد یعنی مال دریا حرام نیست ونسخ الآية بمتواتر ومثال براي نسخ آية با حديث متواتر إن هست مثل نسخ أموم آيات المواريث بحديث المتواتر منسوخ كردن أموم آيات ميراس با إن حديث متواتر لا وصية لوارث لا وصية اونجا در قرآن ومدكي میگه وصیت کنید میگه چیکار کنید اما این اومده گفته لا وصیت لوارث لا وصیت لوارث ولا يجوز نسخ الاجماع بالاجماع جائز نیست نسخ اجماع با اجماع ولا نسخ القرآن والسنة بالقياس ومنسوخ منسوخ کردن قرآن و سنت با قياس وينقسم النسخ إلى أنواع أخرى لا لا وينقسم النسخ إلى أنواع أخرى كثيرة منها وتقسيم مش النسخ بأنواع ديجي أنواع زيادة ديجري الجملة قد يكون النسخ بمجرد إلغاء الحكم كنسخ زواج المتعة قاهي نسخ به مجرد الغای حکم منسوخ میشه یعنی حکم چی میشه؟ منسوخ میشه حکم دیگری سر جاش نمیاد پس گاهی نسخ به مجرد الغای حکم هست که نسخ زواج المتعه مانند منسوخ شدن ازدواج متعه و سیغه چی رو؟ شیخ رو دیگه احادیث منسوخ کردن چی منسوخش کردن کی قبولش نداره خب، خودش جلوتر میگه خیلی بر برخلاف خارج از اصولشون عمل کردن بریم جلوتر و اذا وقع النسخ الى بدل جاز ان يكون البدل خب اما آه، نسخ به مجرد الغای حکم هست و نسخ گاهی موقع سر جاش بدل میاد سر جاش چی میاد میگه و, و اذا وقع النسخ الى بدل زمانی که نسخ واقع شد به بدل یعنی سر جاش حکم دیگه اومد جاز ان یکون البدل اخف من المنسوخ او مصابیا له او اثقل انا نفس المکلف زمانی که نسخ به بدل بشه جائز است که اون بدل سبکتر باشه از منسوخ آه؟ یعنی حکم جدیدی که اومده ناسخ سبکتر باشه از منسوخ یا مساوی با آن باشه یا سنگینتر باشه بر شخص بر مکلف حالا مثال میاره و نسخ الى حکم بدل نسخ بالحكم بدل كنسخ إيجاب الوصية للوالدين والأقربين بوضع بوضع نظام مفصل للإرث مثال میاره که چطوری حکم بدلی اومده است آه من حکم قبلی منسوخ شده و حکم بدلی براش اومده مثالاش این هستند مانند منسوخ شدن واجب بودن وصیت برای پدر و مادر و برای نزدیکان منسوخ شد با چه چیزی؟ با نظامی مفصل نظام مفصل میراث قبلا می اومدن وصیت میکردن تو این قد ببر اون اون قد اون قدا ولی سر جاش اومد نظام مفصل میراث اومد نسخ الاتجاه الى بيت المقدس بالاتجاه الى الكعبه و منسوخ شدن روی گردانیدن به بیت المقدس با روی گردانیدن به کعبه و نسخ العدت الى حول بالتربص اربعة اشهر و عشرة ایام و منسوخ شدن عده تا یک سال با منتظر نشستن چار ماه و ده روز آه اون یک سال منسوخ شد و سر جاش اومد بله و نسخ به بدل اون زنی که شوهرش میمرد قبلا سال بود ولی بعدا منسوخ شد چند شد اربعت اشهر و النسخ به بدل مصاف حالا حالا که مثال زد برای نسخ به حکم بدل ابتدا گفت که این بدل میتونه سبکتر باشه یعنی ناسخ سبکتر باشه از اون منسوخ میتونه مساویه با منسوخ باشه این حکم جدید و میتونه این حکم جدید سنگینتر باشه از منسوخ بر مکلف ها حالا برای همشون مثال میاره و نسخو به بدل المصاب اما منسوخ شدن با بدلی که درس مساویست با منسوخ که نسخ التوجه الى بیت المقدس به استقبال کعبه مانند منسوخ شدن روی کردن به بیت المقدس با روی کردن به کعبه خب روی کردن به کعبه و روی کردن به بیت المقدس اللحاظ مشقت مساویت چند و نسخ به بدل اخف اما مثال برای منسوخ شدن با بدلی سبکتر با بدلی چی؟ سبکتر كنسخ العدة حولا كاملا بالعدة اربعة و وعشرة ایام مانند منسوخ شدن عده یک سال کامل در مقابل عده چهار ماه و ده روز کدوم یکی سبکتره بدل سبکتره بدل چیه اون یکی سال بود این چنده چهار ماه و ده روزه والنسخ ببدل أثقل أو أشد اما النسخ با بدلی سنگینتر و شدیدتر جائز ها ادامه داره جمله جائز عند الجمهوری والنسخ ببدل اثقل و اشد او اشد جائز عند الجمهور نسخ با بدلی سنگینتر و شدیدتر در نزد جمهور جائز است یعنی جائز است که حکمی منسوخ شه سر جاش حكم تري بيات حكم چی بيات لأنه قد تكون المصلحة في تشريع الحكم الحكم الأشد بعد الحكم الأخف زيرا قاهي مغم مصلحات در مشروعية حكم شديد ترست بعد حكم خفيف تر مصلحات دارينه مثل نسخ تحريم القتال في أول الإسلام بفرضه بعد الهجرة مانند منسوخ شدن حرام بودن جنگ در اول اسلام با فرض شدنش بعد از هجرت اونجا جنگ حرام بود بعدا اومد فرض شد خب اون خیلی سبک بود دیگه جنگ حرام بود ولی بعدا اومد جنگ چی شد فرض شد بله و نسخ اباحه الخمر بتحریمها و منسوخ شدن مباه بودن شراب با حرمتش و کذا تحریم المیسر و همچنین میسر میسر قبلا مباه بود بعدا اومد حرام شد و نسخ نکاح المتعتی بعد تجویزها منسوخ شدن نکاح متعه بعد از اینکه جائز بود و نسخ صوم عاشورا به صوم رمضان و منسوخ شدن روزه عاشورا با روزه رمضان خب عاشورا که چیزی نبود روزش اومد یک ماه شد رمضان و نسخ حد الزنا از الزنات الزنات الزنات ونسخ حد الزنات بحسب المرأة بحبس المرأة في البيوت والنسخ حد زناكاران بزندان كردن زن در خانها وإيذاء الرجل بالقوة والتوبيخ والتعيير باللسان وأزيد كردن مرد با سخن و توبیخ کردن و تعنه زدن با زبان ها پس منسوخ شدن حد زناکاران زن قبلا این بود که تو خونه حبس میشد مرد توبیخ میشد منسوخ شد با چی؟ به حد جلدی و تغریب البکری و رجم المحسنی منسوخ شد با این حکم سنگینه شلاق و تبعید کردن شلاق زدن و تبعید کردن مجرد و رجم محسن و رجم چی؟ تغریب یعنی این که شخص از خونش از وطنش تبعید کردن بله نفی هم بهش میگن در عربا تغریبو ینفونه در قرآن اومده پس تقریب به غربت انداختن یعنی تبعید کردن یعنی چی؟ و کل ذلك اثقل من الاول و اینا تمامشون از اولی چند؟ سنگینترند ولكن قصد به المصلحة للمكلفين كما قال تعالى اما قصد از اینا مصلحت برای مکلفین بوده است همونطور که الله متعال میفرماید ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها منسوخ نمی کنیم هیچ آیه ای را یا فراموش نمی گردانیم هیچ آیه ای را نعتی به خیر منها او مثلها بهتر از اون رو آوریم یا مانند اون رو میآوریم الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر آیا نمیدانی که الله بر هر چیزی توانمند است خب والخيريه قد تكون بالاشق او المصابي او الاخف میگه خیر بودن چون خدا گفت که بهتر از اونو میاریم میگه خیر بودن گاهی موقع با سختتر است مانند این مثال آخری گاهی موقع با حکمی مصابی است و گاهی موقع با اخف است و النسخ اما صریح و اما زمنی نسخ یا صریح است یا زمنی است أما النسخ الصريح أما نسخ الصريح فهو أن ينص جاي مريم سریعتر أما النسخ الصريح فهو أن ينص الشارع صراحة على إلغاء الحكم السابق نسخ صریح ایدی است شارع صراحة بيات حكم قبل رو إلغاء بکنه مثل قوله تعالی مانند این قول الله تعالی یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا 200 و ان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذين كفروا بانه قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين أي بيامبر تشویق کن مؤمنین را بر قتال اگر باشد از شما 20 تا صابر غلبه کنند بر یا غلبه می کنند اگر خبری معنیش کنیم ولی این به معنی انشای غلبه کنند دویست نفر را و اگر از شما صد نفر باشند غلبه کنند هزار نفر را از آنانی که کفر ورزیان به خاطر اینکه کافران قومی که فقه ندارند این حکم قبلی بود ها 20 نفر در مقابل 200 نفر یعنی هر یک نفری در مقابل چند نفر باید ایستادگی کنه آه ده نفر ده. حکم قبلی میگه ای, مو ای پیامبر تشویق کن مؤمنین رو بر جنگ اگر بود از شما 20 نفر صابر غلبه میکنه 200 نفر را یعنی یک به ده بله. آه، وإن يكن منكم آه، وإن يكن منكم مئة يغلب الفا اگر از شما صد تا باشند غلبه کنند بر چند تا از اونا پس یک به ده یک به چند بله اما در آیه بعدی صراحتا میاد چیکار میکنه الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا الان الله بر شما تخفیف داده است و می و دانسته است که در شما ضعف وجود دارد فإن يكن منكم مئة صابرتون یغلبو مئتین اگر در شما صد نفر بود غلبه کنن بر چند نفر بر دویست تا یعنی یک به دو یعنی اگر اونا دو نفر بودن و مسلمان یک نفر باید جنگ بکند و ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة شما را از زیارت قبرها نهی می کردم آگاه باشید زیارت کنید که زیارت قبور شما را بیاد آخرت می اندازد و قوله صلی الله علیه وسلم ایزن ببینید سراحتا اومد و این هم نسخ سریح هست و همچنین قول بعدی انما نهیتکم ان ادخار لحوم الاباحی لاجل الدافه الا فدخرو من شما رو از ذخیره کردن گوشت قربانی به خاطر بادی نشینان عربی که می اومدن به مدینه نه می کردم آگاه باشید ذخیره کنید الان پس اینا شدن از نوع نسخ چی؟ صریح و اما النسخ زمنی فهو الله یصرح الشارع بالنسخ نسخ زمنی اونیه که شارع صراحتا صراحت نسخ نگه نسخ صریح نباشد از جانب شارع ولكن يشرع حكما معارضا حكمه السابقه اما مشروع میکند شارع حکمی رو که در تعارض هست با حکم چی قبلی فیعد اللاحق ناسخا للسابق ضمنا پس شمرده می شود حکم لاحق ناسخ برای حکم سابق زمنی نكي صريحة صراحة وهذا كثير في الشريعة وإنه در شريعات بسيار زيادة كنسخ وجوب الوصية للوالدين والأقربين بآيات المواريث ما مانند منسوخ کردن واجب بودن وصيات براي والدين وأقربين اقربین با آیات میراث با آیات الحكمان الحکمان متعارضان دو حکم متعارضند فیکون الثاني ناسخا للأول دومی ناسخ أول است لذا قال صلى الله عليه وسلم بين خاطر الله گفته است إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الله تعالی هر صاحب حقی رو حقش رو داده است وصیتی برای وارث وجود ندارد خب پدر و مادر آیا وارث هستند یا نه هستند قبلا واجب بود وصیت برای والدین اما با این فلا وصیت لوارث چی شد و نسخ قد یکون کلیا او جزئی نسخ گاهی است یا جزئی است منظور از کلی و جزئی رو الان توضیح میده اما نسخ الجزئی فهو ان یبطل الشارع الحكم السابق في بعض حالات نسخ جزئی آن است که باطل کند شارع حکم قبلی رو در بعضی از حالاتش وبالنسبة لبعض الأفراد يا بالنسبة بعض الافراد باطل کند كأن يشرع الحكم عاما أو مطلقا آه، كأن يشرع الحكم عاما أو مطلقا ثم يشرع بعد ذلك بزمن حكم لبعض الأفراد أو يقيد ببعض القيود مانند این که مشروع شود یا یا اینکه یا این که بیایم معلومش بخونیم و فائلش رو به هو بکنیم که به شاره برمیگرده بله مجهولش کنیم در آخر جمله بهتر جور در میاد که ان یشرع الحکم عاما أو مطلقا ثم يشرع بعد ذلك بزمن حكم لبعض الأفراد أو يقيد ببعض القيود مانند این که مشروع بشه حکم عمومی یا مطلق سپس مشروع بشه بعد از بعد از اون بعد از زمانی به زمن میگه مشروع شود حکمی عمومی یا مطلق بعد از این حکم حکمی دیگر بعد از زمانی مشروع شود برای بعضی از افراد یا مقید به بعضی از قیود یا مقید به بعضی از چی؟ قیود جان؟ یعنی بعد از اون مشروعیت حکم دیگه ای مشروع بشه بابا به این برمیگرده بله مثل تشریع حد القف مثل تشریع حد القصد بقوله تعالى مانند مشروع شدن حد تهمت با این قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده کسانی که تهمت میزنند زنان پاکدامن را سپس نیاورند چارگواه شلاقشان بزنید هشتاد شلاق خب این چیه؟ این عمومیه فإنه يشمل كل قاف زوجا أو غيره شامل میشه هر تهمت زننده ای رو حالا چه شوهر باشه چه شخص دیگه ای باشه ثم شرع الله تعالی حکم لعان به نسبت للزوج سپس مشروع گردانید الله متعال حکم لعان را به نسبت شوهر فلا یجلد بل اینو زوجته شوهر اگر تهمت زد زنش رو شلاق زده نمیشه بلکه ملائنه میکنه با زنش فی قوله تعالی والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين كساني كتهمت ميزنان همسران همسرانشان والشاهد و شاهد ندارند جز خودشون یعنی يعني فقط خودشون التهمت ميزنان شاهد ديگه ندارند یکی از اونا چهار تا سوگند به الله میخورد که از راستگویان هست که همون ابتدای سوره نور بحث لعان رو مطرح میکنه خب پس نسخ جزئی این هست کامل منسوخ نمیشه بعضی از افراد خروج میزنند آه؟ یا مقید میشه آه؟ متوجه شدید؟ اینو میگن نسخ جزئی مانند این مثال آره دیگه بعد از لعان در خود قرآن سراحتا اومده دیگه برای همیشه از همدیگر جدا میشند نه نه مثل طلاق نیست با طلاق رجوع وجود داره اگر طلاق سک تا باشه با شوهر دیگه میتونه این تعبیده این ابدیه دیگه نمیتونه برگرده بله چی میگی؟ اگر قاضی قاضی بیاد این کارو بکنه آره ولی اشخاص تکی نمیتونه این کارو بکنن چون اینا برمیگردن به حکم اینا رسمی اند یعنی اینا تو نزد قاضی این لعان انجام میگیره مثل طلاق نیست که تکی باشه تو یه اتاقی شوهر بیاد آره بحث قضاوت و بحث با قاضی پیش میاد با قاضی بحث لعان شوهر و زن تنهایی نمیتونه این کارو بکنند خب بریم جلوتر فإن اقترن العام أو المطلق بتشريع يخصصه أو يقيده كان ذلك تخصيصا أو استثناء لا نسخا وبيانا للمراد من العام أو المطلق اگر همراه بود عام یا مطلق با قانونی که اون عام رو خاص میکرد یا اون مطلق رو مقید میکرد اون اون موقع تخصیص هست یا استثناء هست اما نسخ نیست و بیانیست برای مراد از عام یا مطلق نه که نسخ بلکه بیانی است برای بیان کردن عام و منظور از عام و مطلق است اما نسخ کلی پس نسخ جزئی واضح شد که چی بود اما نسخ کلی فهو الغاء الحكم السابق الغاء کلیا بالنسبه لجميع المكلفين الغاء نسخ کلی الغاء قبلی قبلی الغاء به نسبت تمام مکلفین است مثل ابطال ایجاب الوصیه للوالدین والاقربین به تشریع احکام الارث مانند باطل کردن واجب بودن وصیت برای پدر و مادر و برای نزدیکان با مشروع گردانیدن احکام ارث و منع الوصیه للوارث و منع کردن وصیت برای وارث لقوله صلی الله علیه و سلم لا وصیه لوارث وإبطال الإدة حولا كاملا بالإدة أربعة أشهر وعشرة أيام وباطل الكاردان إده كي يك سال كامل بود با إده كي چار ماهو دهروز هست به آه، شکل کلی همه دیگه چی شدون اون؟ إدة يك سال الان اصلا وجودي ندارد برای هیچ نوع أفرادي قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غیر اخراج آه این آیه اما آیه بعدی که منسوخش میکنه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعه اشهر و عشرا پس قبلا حکم این بود زنی که فوت میکرد ادش یک سال بود شوهرش فوت میکرد داره ولی منسوخ شد با چهار ماه و ده روز منسوخ کلی شد محل نسخ محل نسخ کجاست ما یقبل النسخ و ما لا یقبله آنچه که نسخ رو قبول میکند و آنچه که نسخ رو قبول نمیکند یعنی نسخ در چه مسائلی پیش میاد میخواد توضیح بده محل نسخ هو کل حکم شرعی لم یلحقه تعبید ولا توقیت محل نسخ هر حکم شرعی که تعبید و توقیت به اون ملحق نشه ابدی نباشه آ توقیتی نباشه وعليه ليست كل الأحكام قابلة للنسخ بنابراین تمام أحكام منسوخ نمشن قابلية نسخ رو ندارند فمنها ما يقبل النسخ ومنها ما لا يقبل بعضها نسخ قبول میکنند و بعضی ها قبول نمیکنند والذي يقبل النسخ اونی که نسخ رو قبول میکند هو ان يكون حسنه او قبحه قابلا للسقوط اون مسئله است که حسن و قبهش قابل سقوط باشه والذي لا يقبل النسخ ثلاثه انواع و آنچه که نسخ رو قبول نمیکنه سه نوعند اون مسائلی که منسوخ نمیشند سه نوعند یک النصوص التي اقترنت بما يفيد التعبید اون نصوصی که همراه به لفظی هستند که دلالت بر تعبید ابدی بودن میکنند مثل قوله تعالی خالدین فیها ابدا همیشه در جهنمند ابدند این ابدا دلالت بر تعبید میکنه دلالت بر چی میکنه و قوله سبحانه في حق القاذفين وقول الله متعال در رابطه با تهمه زنندگان ولا تقبلوا له شهادة ابدا شهادتشون رو هرگز نپذیرید البته این قبلا چون مفصل خوندیم اونجا مراجعه بشه که روش بحث هست و قوله عز وجل وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه اینجا توقیت آورد اون الفاظ ابدا دلالت بر تعبید میکردن و یوم القیامت دلالت بر چی میکنه توقیت و قرار میدهد کسانی را که از تو پیروی کردند بالای کسانی که کفر ورزیدند تا روز قیامت بالا دست و قوله صلی الله علیه وسلم فی بقای فرضیت الجهاد و قول رسول الله صلی الله علیه وسلم در باقی ماندن فرض بودن جهاد الجهاد ماض منذ بعثني الله الى ان يقاتل آخر هذه الامه الدجاله جهاد باقی ادامه دارد تا زمانی که مبعوث کند الله متعال جهاد و ماضی منذ بعثنی الله جهاد ادامه دارشته است از زمانی که مبعوث کرده است مرا الله متعال بعثنی مبعوث کرده است مرا الله متعال الى ان یقاتل آخر هذه الامه الدجال تا زمانی که جنگ کند آخر این امت با با دجال پس این هم توقیت بود این هم چی بود؟ پس این قابل نسخ نیست چون دیگه آخر دجال همون آخره بله دو الاخبار عن مضمون امور ماضیت خبر دادن از مضمون اموری که متعلق به گذشته هستند اموری که چی هستند مثل قولی تعالی فاما ثمودو فأهلكوا بالطاغية وأما عاد وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية اما سمود پس هلاك شدن بخاطر سركشيشان وأما عاد پس هلاك شدن بوسيلة بادي توفنده سركش باد توند باد سركش سرسر يعني باد توند توند باد توفنده سي الأحكام الأساسية في الشرائع التي لا تختلف حسنا ولا قبحا باختلاف الأزمان سومین مثالی که درشون نسخ فيش نمیاد اون أحكام أساسية هستن در أديان که این التي صفات یا بدل شرایع نیست بلکه مال احکامه مال, مال چیه؟ میگه احکام اساسی در ادیان اون احکامی که لا تختلف حسنا و قبحا باختلاف الازمان که حسن و قبحشون به اختلاف زمان فرقی نمیکنه پس این علتی صفت یا بدل که هست مال احکام هست مال شرایع نیست احکام اساسی در ادیان اون احکامی که حسن وقوبشون با اختلاف ازمان فرق نمی کند کل احکام متعلقه به اصول الدین والاعتقاد والعبادات مبادئ الاسلام الكبرى كالشورى والعدل والمساوات مانند احکامی که تعلق به اصول دین دارند اعتقادات عبادات مبانی مبادی بزرگ اسلام همچون مشورت و عدل و مساوات و امهات و و امهات الفضائل و ازدادها كالصدق والأمانة و والكذب والخيانة الفحش و اون مسائلی که در فضائل مادرند ها اینا دیگه منسوخ نمیشن و ضدشون هم در فضائل مادرند مانند صداقت امانت افت دروغ که ضدشه خیانت و فحش که از ازداد هستند فهذه لا يتصور نسخها این نوع چیزا نسخشون متصور نمیشه لان لانها اما حسنتون أو قبيحة فی کل حال چون اینا یا اه، خوبند یا زشتند در هر حالت ولی اینجوری نیست که مثلا کذب در یه روزگاری خوب باشه و در یه روزگار دیگه چی باشه بله تمام شد این اینجا قاعده خامسه نه تا انت میشه نمیگیم تا اینجا تمامش میکنیم النسخ به طریق زیادتی الان النص اینجا یک مسئله مهم دیگه رو مطرح میکنه نسخ به طریق زیادت بر نص نسخ دقت داشته باشید نسخ به طریق زیادت بر نص. آیا اصلا نسخ هست یا نیست مثلا اگر بر مزید علیه چیزی اضافه شد و خب بریم که جلوتر خودش بحثشو میکنه لیل علماء اتجاهان فی زیادت طارعت علی الناس علما دو دیدگاه دارند. اون زیادتی رو که بر نسخ پیش میاد هل هی نسخ ام اولا آیا این نسخ حساب میشه یا نه فقال الجمهور از زیادتو تخصیص لا نسخ جمهور علما میگن زیادت تخصیص هست نسخ نیست و قال الحنفیه هی نسخ احناف گفتن نسخ هست و محل الخلاف اما نه هر زیادتی دقت بفرمایید خودش میگه که محل اختلافشون کجاست و محل الخلافی محل اختلاف فيما اذا تعلقت الزياده غير المستقله بحكم النص المزيد عليه اون زیادتی محل خلاف هست زمانی که زیادت تعلق بگیرد غیر مستقل باشد به حکم نس مزید علیه چطوری؟ مثلا یک نسی اومده است نماز رو واجب گردانیده است بعدا اضافه میشه بر این نماز روزه این دیگه اضافه شدن روزه نسخی برای حکم قبلی نیست چون روزه مستقل از صلاته روزه مستقل از چه؟ از پس محل اختلاف شون زمانی است که زیادت غیر مستقل باشه چه باشه؟ غیر مستقل باشه بله ووردت پس فیما اذا تعلقت و غیر المستقله فيما إذا تعلقت الزيادة غير المستقلة بحكم النص المزيد عليه غير مستقل باشه بحكم النص كي مزيد عليه هست مثلا نماز ومثال زدم نماز مزيد عليه هست صوم, بر... صوم اومده برش مزيد شده صوم اومده برش چه شده؟ ولی این صوم مستقله صوم چیه؟ و وردت متأخرتا عن المزيد عليه و اون زیادت بعدا اومده باشه بر مزید علیه همراهش نیومده باشه همزمانش چون اگه همراهش باشه او یکی از شرایط ناسخ این بود که متراخ باشه چه باشه؟ قبلا خوندیم دیگه فیمکن نسخ پس امکان نسخ باشد کشترات نیتی فی طهاره مثال خودش میذاره مانند شرط بودن نیت در طهارت عملا به حدیث انما الاعمال به نیات انما الاعمال بالنیات خب این حدیث که میگه انما الاعمال بالنیات زیادت هست بر مضمون آیه وضو در آیه وضو اصلا نیت نیومده یا ایها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بوجوهكم برؤوسكم وارجلكم الى الى الكعبه خب اونجا بحث نیتو نه آورده ولی در این حدیث اومده نیت چی شده زیادته حالا آیا این نیت نیت که نه بحث بحث روی اینه که دقت داشته باش زیاده هست این زیاده هست این چه هست زیاده هست زیادتون علی مضمون آیت الوزو زیاده هست بر مضموم آیه وضو وضم التغريب إن يك مثال مثال دي وضم التغريب أي النف الى الجلد الى الجلد في حد الزنا بحديث أباد ابن صابت و اضافه کردن يا یا إن نفي همون توزيه تغريبة دي همون تبعيد وإذا فكردنا تبعيد بشلاق زدن در حد زنای مجرد با البكر بالبكر جلد و و تقریب آمن زمانی که مجرد باشه ازدواج نکرده باشه حدیث میگه صد شلاق و اضافه میکنه چون زیادت اینه و تبعید کردن یک سال خب زیادتون علی آیتی جلد الزنات این تقریب عام این تبعید یک سال اضافه هست بر مضمون آیه در آیه اومده بود که این صد شلاق فقط بزنید آه؟ و اشتراط الطهارة في الطواف و شرط بودن طهارت در طواف به قولی صلی الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة طواف کردن بیت نماز است و تقیید الرقبتی به صفت الایمان فی کفارت الظهار والیمین و مقید کردن برده به صفت ایمان در کفاره زهار و در کفاره سوگند زیادتون علی النص القرآنی المطلق عن التقييد به الوصف و مقید کردن برده به صفت ایمان در کفاره زهار و در کفاره سوگند زیادتی است بر نص قرآنی چون در نص قرآنی مطلق اومده مقید نیست با وصف ایمان در قرآن اومده او تحرير و رقبته او تحرير و یا برده ای آزاد بشه اما نگفته که این برده چی باشه مؤمن باشه حالا که جای دیگه زیادت اومده آیا این زیادت از نوع تخصیص یا تقییده یا از نوع نسخه این سوالو الان جواب میده این سوالو الان چکار میکنه هذه الامثله يرى الجمهور انها من قبیل التخصیص او التقیید لن نسخ این امثله که بیان شدن جمهور میگن از نوع تخصیص یا تقییدن نه از نوع نسخ ويرى الحنفية أنها نسخ اما احناف میگن نسخ هستند نه بس در نوع غیر مستقل فقط اینو میگن در, در مستقلا که با هم اتفاق نظر دارند که نسخ نیست وتظهر فائدة الخلاف في إثبات تلك الزيادة بما, بما لا يجوز النسخ به و فائده این اختلاف ظاهر میشه در اثبات این زیادت به وسیله آنچه که نسخ با آن جایز نیست به وسیله آن چیزی که نسخ با آن جایز نیست پس ظاهر میشه فایده اختلاف در اثبات اون زیادت به وسیله چیزی که نسخ با آن جایز كخبر الواحد والقياس ما عند خبر واحد وقياس ما عند خبر واحد وشي فعند الحنفية الذين يرون أن تلك الزيادة الناس قل لا تثبت الزيادة بخبر الواحد ولا بالقياس در نزد احنافی که نظرشون بر این است که این زیادت نسخ است زیادت ثابت نمیشه با خبر واحد و با قیاس لأن كل منهما لا ينسخ المتواتر المتواترة وهو القرآن زیرا هر یکی از این دو یعنی واحد و قیاس منسوخ نمیکنن متواتر را که قرآن باشد و بناء علیه بنا بر همین نظرشون لم يشترطوا الطهارت فی الطواف طهارت رو در طواف شرط ندانستند ولا الايمان في كفاره الظهار واليمين و شرط ندانستند ایمان را در کفاره سوگند و در کفاره زهار و عند الجمهور الذين مؤمن بودن رو در کفاره زهار و سوگند شرط ندانستند و عند الجمهور الذين لا يرون ان تلك ان تلك زیادت نسخ یقولون اما در نزد جمهور که میگن زیادت نسخ نیست میگویند تثبت زیادت به خبر واحد این گروه میگن که زیادت با خبر واحد ثابت میشه چون نه نسخش نمیدونند والقياس وباقياس ثابت میشه وغيرهما من كل ما يفيد الظن وأدلة دیگه که حسن كجعل التحريم في الرضا في الرضاع مقصورا عند الحنفية عند الشافعية على خمس رضاعات مع اطلاق الآية القرآنية مانند قرار دادن حرمت در خارجی که قصر شده در نزد شافیه بر پنج شیر در حالی که در آیه قرآنی مطلق بیان شده آه؟ ولی این زیادت و شافیه چکار کردند اعتبارش دانستند چون نسخش نمیدونند چون نسخش نمیدونند اون زیادتی رو که در حدیث اومده دیگه در حدیث اومده پنج بار بله واشتراط الفاتحه واشتراط الفاتحة لصحة الصلاة عند الشافعية في جميع في جميع أحوال الصلاة جماعة وفردية وشرط بودن الحمد برای صحیح بودن نماز در نزد شافعیه در تمام حالات نماز چه جماعتی چه فردی ما اقتضای عموم القرآن اجزاء ما تیسر من القرآن در حالی که عموم قرآن میگه نماز جائز است به هر آنچه که ساده باشد و از قرآن میسر باشه که اونو خوند بله وقد ترتب على مذهب الحنفیه خب پس احناف اومدن زیادت رو نسخ میدونستن و جمهور نه و جمهور نه و از اون جایی که قرآن به وسیله زنی منسوخ نمیشد خیلی از این زیادت ها احناف شرطشون نمیدونستند و ولی یک نقطه توضیح میده میگه وقد ترتب على مذهب الحنفیه ترک كثير من من اخبار الاحاد الصحيحة مترتب میشه بر اساس مذهب حنفیه ترک خبرهای واحد صحیح بسیار زیادی مثل اشتراط نیتی فی الوضوء مانند شرط بودن نیت در وضوء الان احناف نیت و شرط نمیدونند در وضوء وتعيين الفاتحه في الصلاه تعیین کردن الحمد در نماز میگن مهم نیست که خود الحمد باشه والقضاء بشاهد و یمین قراءت رکن میدونن نه فاتحه رو احناف بله و قضا کردن با یک شاهد و باش یک شاهد و سوگند و کون الرقبت مؤمنه و اینی که برده مؤمن باشد و بودن برده چی؟ مؤمن آره دیگه ترک میشن احادیث وجود داره اما احادیث میشن ترک میشن چون اینا زیادتن بر اون نصوص قرآن دیگه البته با این حالا ولی این نقطه رو بتون بگم علما نه اومدن مثل ما طلبه ها با احناف برخورد کنند شو این یک بحث اجتهادیه این یک بحث علمیه من تا امروز که رفتم در سایت اسلام وب که مال علمای عربه میگه اما اما میگفتن حنفیه رحمهم الله اینجوری میگن در همین در همین رابطه در همین رابطه که میگه زیادت و نسخ میدونند این بهترین شیوه بوده است که در طول تاریخ امت اسلام خب نه اگر طرف ببینید اینا جای بحث داره اینجوری نیست من, من منظورم این نیست که نظر من اونه ولی میگم اینجا مجال اجتهاد هست یعنی بعضی از ذهنا میرند که مثلا اینو ما نسخ بدونیم من نمیگم اونجا در مثلا خود وحبت و در کتاب بزرگترش دو جلدی اصول فقهش اونجا بحث میکنه که چرا اینا احناف اینو نسخ میدونند و چرا جمهور نسخش نمیدونند من نمیگم قول احناف اینجا راجعه ببینید ولی من میگم یک سری ادله رو اونجا چکار میکنند مطرح میکنند که با توجه به اون ادله ذهنشون رو این مسئله میره و مادامی که این نوع مسائل در دین وجود داره خب ذهن میره دیگه روش ذهن میره دیگه چی؟ خب بریم جلوتر کاری نداریم فعلا فقط اینو بدونیم که میگه بر مذهب حنفی این چیز مترتب میشه که بسیاری از اخبار احادثهی ترک بشند مانند دین امثله که آورد و مع ذلك اما یک نقطه قشنگی رو میگه لم یلتزموا القاعده فی کل اجتهاداتهم به این قاعدهشون که زیادت نسخه ملتزم نبودن در تمام اجتهادات خودشون به دلیل اشتراطهم كثير من شروط المعاملات التي وردت في و ولم يشترطها القرآن به دلیل شرط گذاشتنشون بسیاری از شروط معامله را که در سنت وارد شدند و قرآن اونا را شرط ندانسته است زیادت در سنت اومده و اونو به عنوان شرط دونستند در معاملات در حالی که در قرآن نیومده مثل قولهم به فساد البعی مع شرط مانند این قولشون که معامله با شرط فاسد است البته این یک مسئله فقهی مختلفیه اینی که میگن معامله همراه با شرط باطل است فاسد است فاسد است این چه است اختلافی است خیلی از فقها میگویند که مشکلی ندارد شما شرط بگذارید عملا بالحدیث الذي ينهى عن بيع و شرط عمل کرده اند به حدیثی که نه میکند از بیع و شرط این در, در حدیث اومده در چی اومده؟ و همین شرط رو پذیرفتند بعضی خب بعضی عبادات چون باطل میشد اما در چیزای معاملات فقط چی بود فساد خب که فرق داشت نه اینجا هم اینجوری است یا اینجا مطلقه نه ببین اونجا چیز دیگه میگفتند اون بحث عیب به چی برمیگرده به شرایط برمیگرده یا به ارکان نه فهمیدون سوالونه که این همراه شخص این این مثال رو برای زاویه دیگه آورده اینو اینجا برای خاطر این آورده میگه با این که این به و شرط در قرآن در قرآن نیومده این زیادتی که در حدیث اومده اما با این حال احناف اینو بهش عمل کردن این اینو میرسونه که برخلاف قاعدهشون اینجا عمل کردن همینو فقط میخواد بگه نه کاری نداره این استثناءاتشون کاری نداره خیلی جاها خروج میز خروج زدن زیادت و نسخ میدونند ولی برخلاف قاعدشون بعضی جاها عمل کردن بله یعنی این حدیث که پیغمبر گو نه کرده از به و شرط این زیادته این چیه؟ اینجا به عمل کردن در حالی که قاعدشون میکی میگه چون در کاری نداریم بابا چرا ذهن تو میبری به معاملات و غیر معاملات این استثناء اینو میگه خیلی از جاها احناف برخلاف قاعدشون عمل کردن اینو به عنوان یه مثال آورده اینو به عنوان مثالی آورده که احناف برخلاف چیشون عمل کردن خب، برخلاف قاعدشون بله